spasio. Tako vam Allah objašnjava svoje dokaze da biste na pravom putu istrajali. I neka, i, i neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići, istinu je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima molimo ga iskreno da nas počasti da njegove blagodati spoznamo kroz njihovo trajanje i molimo ga iskreno da nas sačuva od dana kada ćemo neku od blagodati spoznati samo zato što smo je izgubili. Salavat, salam, mir i spas na posljednjeg Božih poslanika Mohameda, njegovu časnu i plementu porodicu, vrle ashave i neka je mir i spas na sve čestite robove i robinje gospodarove koje hodaju po ovome svijetu. Amin. Draga braće i poštovane sestre, mi se nastavljamo družiti sa hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Nastojimo da uz Božiju pomoć ojačamo svoju vezu sa gospodarom. Svaki put, svaka staza, mimo staze Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam je zatvoren. Gospodar od mene i od tebe prima ona djela koja ispunjavaju dva uvjeta. I kad hoćeš da znaš li ti djelo primljeno, ta dva uvjeta stavi pred asa. Pa ako vidiš da si ta dva uvjeta ispunio, raduj se. Ako vidiš da nešto fali ili nedostaje od ta dva uvjeta, onda prvo samo u sebi izrazi saučešće jer djelo kod gospodara nije primljeno. Prvi uvjet za primljeno djelo jeste da bude ispravan. Salab. Ispravno. Drugo je, drugi uvjet je da bude iskren. Znači, vrlo lako. Kad hoćeš da vidiš da li je tvoj dolazak ovdje u tabački mešći, nešto što ti Allah primio ili nije primio. Vrijeme koje si potrošio ovdje. gledaj je li ispravno? Je li ispravno da dođeš ovdje? Dobro, jeste ispravno. Dolazim da nešto naučim. Je li iskreno? To je između tebe i Allah. Svako djelo da bi bilo primljeno mora biti ispravno i iskreno. Ne može, kaže, ja sam njemu, kaže, udario šamar iskreno. Ali to je neispravno. To je haram. Udarit lice čovjek. Mimo borbe na Božijem putu. Iskrenost dolazi na drugo mjesto. Prvo što čovjek gleda i zapamtite, to je zlatno pravilo. Gledaj da li je ispravno to što radiš. Kad hoćeš i istinski vjernik i vjernica su oni koji gledaju da li je to ispravno da uradi. Šta moj gospodar kaže, kaže o tome. I zato kada god imate neku dilemu da li da nešto uradite ili ne uradite. Nemojte gledati drugi uvjet jeste li iskreni. Možda jeste iskreni. To nije sporno. Ali da li je to da li je to ispravno ili ne, uvijek se pitajte. Znači gledati da ono djelo koje uradimo da bude ispravno i da bude iskreno. Allah prima samo ono što je ispravno. Ispravno je, na primjer, najljepša stvar koju smo mogli večeras uraditi jeste da se abdestimo i da dođemo sa to da nešto naučimo. To je ispravno. Ne samo da je ispravno, jer od ispravnog imaš ono što je pohvalno, je li tako? Naprimjer, pohvalno je da kažeš Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa Ali kad ti neko nazove salam, šta ti je? Obaveza je da mu kažeš wa alaikum wa salam, je li tako? Znači, nije ono što je ispravno, nije jednako. Imaš ono što je naređeno. Roditeljima biti dobročin, dobročinitelj, dobročinstvo činiti, jel to lijepo u islamu? Kao jest, ne, ne, to je farz. Znači ne samo da je ispravno, nego je šta i farz. I onda ako to činiš iskreno, šta imaš ako Bog da? Džennet. Jer kaže Boži poslanik sallallahu alaihi sallam, zaista je zadovoljstvo uzvišenog Allaha u zadovoljstvu roditelja. Kad su roditelji zadovoljni, znači činiš im dobročinstvo ispravno pomoći brata ako si u prilici. Šta je? Kako ćemo to? Jel farz? Šta je? Dobro, hajde da vam prenesem na nešto što stalno vi muški znate. Klanjati dženazu insan. Šta je? Farz kifaje. Šta znači farz? Farz obavezno. Kifaje dok ne dođe onaj broj koji je neophodan da klanjaju. Znači pomoći bratu muslimanu šta je? farz. Znači, ako su neki uradili tu obavezu, ne da je ispravno, nego je šta? Farz. Subhanallah. I ako su to učinili iskreno, sa nas drugih je spala, spala obaveza. I zato želim tu da na početku otklonim jednu dilemu. U svakoj situaciji, kada hoćeš nešto da uradiš, ova dva uvjeta, oba počinju sa slovom i. Ispravno i iskreno. Allah prima samo ono što je ispravno, i ono što je iskreno. Čovjek može, na primjer, kazati ja ću oko tabačkog da trčati pola sahata, dok oni onaj, čitaju hadise Resulullah, ja ću i badet je moj da trčim oko. I trči oko. Je to ispravno? Nije. Jer nema badeta, nema robovanja Allahu mimo onoga što je gospodar rekao uzmi abdest, uđi u džanju, uzmi Kur'an, sjedi u drugoj džanju uči. Sjedi s nekim, popij kahu pa mu neke lijepe riječi. I to je ispravno. On tučiš oko džamije, šta imaš od toga? Što kaže jedan mutevelija, znate da je meni cuko napravi put izveo. Kaže, on je 20 godina čistio oko džamije, ali nikad nije htio u džamiju. I znao, zna se da se napada veliki snijeg. Kaže, imam Allaha mi nikad ga niko nije uhvatio da dođe prije njega da očisti. On uvijek očiti On neće u džamiju. I kaže, jedno jutro cuko, kaže, utrčim u džamiju. Kako on otrče u džamiju, cuko utrči. I on je prvi put ušao u džamiju da istera cuku. I kaže, kad se ima od cuku, onda razmišljam, to ja suhanala, kaže, prije ovaj cuku uđe u džaniju nego ja. Jel razumijete? Dakle, da bi jedno djelo bilo kod gospodara primljeno, mora ispunjavati ova dva uvjeta. Mora biti ispravno djelo i mora biti iskreno. Na samom početku sjetimo se Fatihom ili dobom imama Buharići i hadijsku zbirku čitamo li dan lila il Fatih. mi smo i dalje u poglavljima koje govore o pojavi kod naših sestara i majki i kćeri koju treba čovjek znati. Govorimo ili prenosimo hadise koje je zabilježio Imam Buharija u knjizi koja se naziva knjiga o hajzu, knjiga o menstruaciji. To je stanje, kako smo prošli put spomenuli, stanje koje je, kako je Resulullah opisao, stanje koje se dešava kćerima Ademovim, potpuno normalno. Drugo, to je nešto u čemu žena ima potpuno jednak tretman izuze nekih ibade ta koji ne može raditi kada je u hajzu, Ne može ući u džamiju, ne može dodirivati Kur'an. Prošli hadis, ako se sjećate, je hadis koji nam govori o bliskosti Božijeg poslanika Mohameda sallallahu alihi wasallam sa njegovom hanumom da je Božiji poslanik znao ona je bila u menstruaciji, imala je menstruaciju, Hazretija Iša, Resulullah je znao staviti svoju glavu u njeno naruče i učiti kura Tako da je to potpuno normalna situacija, potpuno prirodno stanje koje ima svoje, svoje propise. Kada se tumači hadis Božije poslanika sallallahu alaihi wasallam vjerodostojan Mara eitu, nati sati aklin one koje imaju umanjen, kaže, din i umanjenu raciju da lakše odnesu pamet razbor tog muškarca od žena. Kaže Boži poslan, Zapam, ovaj hadis je fenomenal U razumijevanju odnosa između muškaraca i žena, ako njega pravilno razumiješ, lako će biti. Nisam vidio one čija je vjera umanjena i čije, kaže, racio umanjen. Znači, emocionalna, nije racionalna. Da lakše odnese pamet čovjeka koji je razbor od žena. Kaže, da li je ovo, kaže, pogrda ili je ovo pohvala? Ovo je pohvala. Jer umanjena vjera, kaže, na što se odnosi, objašnjava Resulullah, kaže, kada je u hajzu, šta? I menstruaciji, ne obavlja namaz. jer umanjena vjera to da jest Ali znate šta je ljepota toga? Ljepota je što dok ne obavlja namaz, Allah Želešanu joj upisuje nagradu za namaz. Zašto? Zato što da je bila u stanju da obavi namaz, ona bi obavila. Hvala. Dobro. Zamolio bih vas, malo se samo naprijed pomaknite. je babu men nifasa hajdan. Vi znate da imamo dva pojma i to je dobro da, da uvijek te pojmove ključne, evo ide mašala mjesec Ramazan, onaj ljudi vidjet će da kobog da kad Allah dragi pozatvara šeitane na grnuća kobog da ljudi u džamije vidjet ćete trebamo ove termine naučiti hajz, nifas, hajz je menstruacija nifas je šta? a, porođajno krvarenje. Nakon što se žena porodi, šta se dešava? Dešava se krvarenje. Do 40 dana to može potrati. Može potrat par sekundi nakon poroda. I više nikako ne krvaju, Da prestane. Ima žena, porodi se bez krvarenja. Allah dragi daj da se i to, da se i to desi. Šta je bitno? Znači, ovo su neki izvorni termini koje musliman isto ko, što je sežda. Men nekad kaže kako ćeš objasniti šta je sežda? Sežda je padanje ničice dobro, ja te kažem, hajde bogati, onaj, proučio sam ajet gdje treba učiniti seždu, hajmo da padnemo ničice, ti će se nasmije. Zašto? Zato što je padanje ničice pokušaj prevođenja sežde. Znači, postoje termini, tu hoću da imate u vidu, termini koje naučimo, termini koji su dio našeg identiteta. I vrlo je bitno da prijeđemo iz faze da samo slušamo, ne, što sam naučio? Hajz je menstruacija, nifas je postporođajno Da ne bi bilo konaj onaj pošto je već izašlo za hađove sljedeće godine, kaže kako si išao na hađ, kaže znam išao s prošle godine opet ove, kaže šta je, kaže prošle godine sam išao za sebe, ove godine išao kod debil. Pa kaže, kako bolan kod debil, <laughs> kako misliš? Pa kaže, znaš ono, kad odeš za drugoga, onda si debio. <laughs> Pa kaže, pa misliš bedel? Bedel znači zamjena. Znači, otišao sam neko je preselio, nije mogao da obavi hađ i meni su dali da odim i on je, kaže, otišao, otišao je ko? Debil. A nije otišao ko debil, nego otišao ko bedel. Razumijete? Tako. A dobro je, sve dobro dok se čovjek ne vrati kod debil sa hađa. A ako je ako nije problem. Kaže Imam Gazalija, kada ga je njegov Amidža stavio u školu, u medresu, u njegovo vrijeme, taj veliki Alim, kaže, ba, Amidža me je stavio, babu preselio, bio sam jetim, i Amidža me je stavio u medresu, znaš zašto? Kaže, da imam šta da jedem i da pijem, i krov nad glavom. Bio, fukara bio. I subhanallah, od njega je Imam Gazali, koji je napisao na desetine dijela. Stotine hiljada, milioni ljudi su koristi od njega imali u zadnja devet stoljeća preselio otprilike 500 po, po, po Zadnjih devet stoljeća. Kaže, pa kako se to promijenilo? Ušao si radi čega? Ušao si da imaš šta da jedeš, da piješ, da imaš krov nad glavom. Pa kaže, kako je Allah to promijenio? Kaže, ako istinski tražiš znanje, tražiš da naučiš, Allah neće dozvoliti da te znanje igdje odvede nego njemu. Kad iskreno tražiš, hoćeš da nauči. Allah tvoje srce, tvoj razum, tebe čitavog uputi, uputi na pravi put. Isto tako, ovi pojmovi, hoću da naučim, hoću da znam šta znači hajz, hoću da znam šta znači nifas, hoću da znam šta je seđda, hoću da znam šta je tilavet, hoću da znam šta je teravija, hoću... Onaj, da ne bi bilo, kaže, gledate vi svi vjerovatno, pogotovo naše sestre, prijenos Bajram nam, namaza. Kad ona dođe, bošnjakinja muslimanka kaže, ovo je bio prijenos čega Bajram namaza <laughs> A zašto? Zato što je namaz, namaz ili salat. Tu su pojmovi koji su, i molim vas, obrate pažnju. Ovdje naslov poglavlja je poglavlje ko naziva nifas hajzom. Znači, pojam hajza se može također, nekada ćete pronaći u literaturi, jer je nifa, nifa znači krvarin. Znači, hajz se može tako nazvati. Ali šta je nama bitno? Imati svoju terminologiju. Često sam to govorio. Vjeroučitelj je jedan napisao rečenicu na na tabli i kaže sinoć mi je Ahba bio plaho hasta pa sam ga išao zijareti tu akša. Kažu djeca bogat šta ti ovo? Sinoć mi je Ahbab, a Ahbab ti nije prijatelj. Naš u životu možeš jednog, dva Ahbaba ima. Ono, pravi, kako kaže Hazreti Omer, kad nađeš pravog Ahbaba, pravog, iskrenog Ahbaba, drž ga se dobro, da Bog da daš dvojicu, trojicu naš život životu. Sinoć mi je Ahbab, Ahbab, znači onaj ko je najbliži, kom je najdrži. Ali to je moj termin, ja njega koristim. Jel? Bio plaho hasta. Šta znači hasta? Da, ali možeš biti hasta od, da nisi bolestan, da, ti ne može doktor pomoći. Hasta bolan tužan. On je hasta. Zaljubljen. Hasta. Jel? Hasta sinoć mi, ali to, pazite, to je dio našeg identiteta. Ako imamo riječ ahbab, onda pokušavamo da imamo ahbaba. Ako znamo što je hastaluk, onda znamo da hastaluk ne mora biti samo tjelesni, može biti duševni. Imaš ljude, funkcioniraju super, samo kaže, ljekar kaže ovaj je sišao sa pameti. On je hasta, jel da? Hasta, duhovno obolio. Ljudi psihološki obolio. Hastaluk pa zijaretio, gledajte u jednoj rečenici, pa sam ga u akšam, kad znaš za akšam, znaš da ima akšan namaz, tako? Znači dio tvog identiteta. I zijaretio, pazite, i kabu, ako Bog da umek Meki, prilikom hađa, zijaret. Zare nije posjetiti, išao sam ga posjetiti, ne, ne, ne, zijaret je posebno, za zijaret se pripremaš. Jer zare je zuru znači nekoga obilaziti, znači toliko si mi bitan, toliko si mi značajan, da ja dolazim kod tebe onako kako dolazi onaj koji nešto stvarno cijeni, boli i poštuje. Sinoć mi Aba bio plaho hasta pa sam ga u akšan zjarati. Dakle, čuvajte. Meni je argument za to hadis Hazretija Iše Allahu anha da se malo slobodno pomaknite ako može. Kažu da je jedne prilike Hazreti Aisha radijallahu anha pitala Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam koliko me voliš Božiji poslanić a Božiji poslanik je u ruci imao konopac jedan na tom konopcu je bio čvor i Božiji poslanik je pokušavao da rasplete da rasplete taj čvor i tada je na pitanje Hazretija Iše Božji poslaniće da li ti mene voliš kaže Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam volim ali žena nestaje, ona hoće da zna detalje kaže koliko me voliš? Baš i subhanallah nikad ne mora. Osobe koje su vam drage, od sunneta Resulullah sallallahu alaihi wasallam je da ih obavijestite o Jer kada nekome kažeš da ga voliš radi gospodara, voliš ga zato što ti je bitna osoba u životu s kojom te Allah spoji. Kaže koliko me voliš Boži poslaniće, kaže volim te onoliko koliko je jak ovaj čvor. Kaže više nikada Hazretija Iša nije pitala Muhameda sallallahu alaihi wasallam ni da li me voliš, ni koliko me voliš. Nego bi samo pitala šta? Kaže, kako je? Kako je Kad je gledaš sa strane, rekao bi, kakve veze ima? A, ona bi, a onda Boži poslanik ne bi ništa. Kaže, samo bi rekao Hazretija Iši, kaže, čvor je onakav kakav je i bio, jak. Imati svoju terminologiju, to je vrlo bitno. Narod, to je za nas bošnjake i bošnjakinje vrlo bitno. Narod koji ne očuva svoj jezik, koji izgubi svoj jezik. Izgubio je ne polovinu svoje kulture, možda je izgubio svoju kulturu u cijelosti. Ne možeš imati ne možeš imat biće svoje. Nacionalno biće ako nema svoj jezik. A sastavni dio našeg jezika jesu stvari koje su nama najbitnije, a to je naša vjera. Tu je namaz, tu je sržda, tu je... Tu su ovi pojma vezano za, za pojavu. 260 298. hadis Haddesan al-Meki ibn Ibrahim prenio nam je Meki sin Ibrahim kala Haddesana hišama Yahya, od Hišama, od Yahya, ibn Ebi Kesira sina ibn Ebi Kesira an Ebi Seleme od Ebu Seleme radijallahu anhu anna Zeynep binte Ummi Seleme haddesethu kaže prenijela je prenio je Ebu Seleme od Zeynebe kćerke njegove da mu je ona govorila Kalet Bejna enema an nebi. Ona je Hanuma Resulullah sallallahu alaihi wasallam Hazreti, Hazreti Kaže dok sam bila sa vjerovjesnikom sallallahu alaihi wasallam mutađijatun fi hamisatin idhitu. Legla sam sa njim u postelju bila pored Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kaže došla mi je moja menstruacija, moj hajz. Fenseleltu. Pa sam se kaže subhanallah ovo je edeb kaže jedan alim, hoćeš li da znaš kako te doživljavaju svoje ukućani? Nisam čuo ljepše rečence. Kažu, ako im je dženaza kad babu u kuću uđe, znaj da si im višak. Ako im je bajram kad babu u kuću uđe, znaj da te voli. Gled, samo to gleda. Kaže Hazreti Ebu Umu Salema radijallahu anha kaže došla mi je moja menstruacija, moj hajz i onda sam se kaže izvukla iz postelje. Šta hoće reći? Toliko sam obzirna bila, mislila sam možda Resulullah spava, da sam se izvukla, ono kako mi kažemo, kriomice iz postelje. Fahastu sijabe hajdi. Uzijela sam odjeću koju inače nosim kada ima menstruaciju. I ovo je također lijep, lijep adet. Jedno je, paziti, osjećaj bračnog druga ako već izlaziš, nemoj da čitava kuća zna da si krenuo da izađeš Znači, izvukla sam se. Druga stvar, dala sam svojim postupkom, to zovu danas neverbalna komunikacija, obukla sam haljinku ili haljinu, jel, koju oblačim kad imam hajz, onda ne mora, ne mora me ni pit, zna da sam. Kale, onda je Resula mrak, je nevdi alaihi s.a.v. pa pita enefisti, zar si dobila nifas u smislu, zar si dobila šta? Hajz? Kultu nam, Subhanallah, tada je Hazreti Umu rekla, da. Kaže, fedaani, pa me Resulullah, ona se malo udala od Božijeg poslanika, sallallahu alaihi sallam, zbog tog svog stanja, kaže, fedaani, pa me je sallallahu alaihi sallam, pozvao, fetađatu nahu fil hamile, pa sam ja pod isti ogrtač, pod isti Subhanallah, zašto smo ovo govorili? kod nekih vjerozakona žena se u stanju menstruacije hajza tretira kao niže biće. Rasula s.a.v. se pita jesi dobila to menstruaciju, dođi prič, lez pored meni. Zašto? Da, nam, da nas nauči Boži poslanik s.a.v. na koji način se u tom stanju obhoditi prema, prema našim suprugama. Ovdje jedan detalj koji je, koji je vrlo, vrlo upečatljiv. Kaže, uzela sam svoju odjeću koju inače nosim u menstruaciji detalj je vrlo bitan. Ljudi su bili vrlo skromnirani. Imate čak jedno kazivanje da je Hazreti Omer poslao namjesniku u Siriji. Poslao je da vidi kakva je situacija njegova. Pa se na njega požalili, kažu, ima jedan dan u sedmici kada nam nikako ne izlazi. Nikako ne izlazi i kaže, tek kad dođe pred ikindiju vrijeme, kaže, on izađe. Pita Hazreti Omer, kako te nije stid? Ti si namjesnik, ti trebaš ovdje biti ljudima na usluzi. Kaže, kako to da ovaj, izlaziš ljudima tek kad bude pred Kindiju. Kaže, Omere, tako mi Allaha, imam jednu haljinku, jednu gardarovu, nemam drugi. Pa kaže, taj dan u sedmici opere mi i sačkam da se osuši. Kad klanjam saba, operim je i sačkam da se osuši. I to je, na, to oni su promijenili, subhanallah, oni su promijenili lice Dunjaluka svojim obrazcom ponašanja. Onaj koji na poziciji, čak kad, su, kad je došao kasnije Azreti Omer da pita, kaže dajte mi spisak vaši, vaših siromašnih, oni koji treba pomoći iz, državne blagajne, iz Medine da pošaljem. Kaže jedan na spisku koji je bio, bio je namjesnik njihov u tom gradu. A neka dođe na vlast, ako je imao dobro auto, sad ima auto koje vrijedi na desetine hiljada. Ako je ranije imao nešto, odjednom ima kućest odakle ti ti si tu da budeš na usluzi svog naroda. Da uspostaviš pravednost među njima. Gledajte ovdje, kaže, obukla sam odjeću, kaže, koju nosim u hajzu. Vjerujte da su maksimalno imali dvije odjeće. Maksimalno. I bili puno zadovoljniji nego mi. Otvoriš ormar, vidiš puno. Nekad pomisliš, subhanallah, da mi je da ima neko da mogu dati od ove odjeće koja mi možda višak. Nisam godinu dana nešto obukao od odjeće. Subhanallah. Kaže, kada je Hazreti Omer to čuo, zaplako je, kaže, zar da moj namjesnik bude, bude siromašan. Naravno, nimo dovoljno da može živjeti. Ali što je bilo? Bio skroman. I ne samo skroman. Sa svojom hanumom znao u kojem pravcu ide. I ovdje, ovdje je vrlo bitan detalj. Probleme u bračnom životu. Molim vas, mladići, djevojke, rješavajte prije nego što uđete u brak. Prije nego što uđete u brak, reci, bogat jesi ti sa mnom u braku, da mi zajedno idemo gospodaru, ili s sa mnom da se mi nakon dva mjeseca posvađamo i razvadim. I razvedim. Zašto si ti sa mnom ovdje? definište zašto ste tu. I vrlo bitna je stvar, kaže Hazreti Omer kad je to vidio, kaže zaplako je. I poslao je hiljadu dinara, jedan dinar je otprilike četiri grama zlata. Tu hiljadu dinara bi bilo danas koliko je kila zlata. 30, 40 hiljada, 50 hiljada. Poslao je, znači, 4000 grama zlata. 4 kile zlata je poslao ovome svom namjesniku Desetine hiljada. 200, 300 hiljada. Kaže, kad je novac ušao kod njega, kaže on svojoj hanumi, inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Kaže, mi smo i Allahu ćemo se vratiti. Ko da je neko umro? Pa kaže, šta je bilo? Kaže, veliki mi je musibet, velika mi je nedača ušla u kuću. Kaže, hoš mi hanuma pomoći da se riješim. Kaže, subhanallah, kako da neću? uzeli su to veće kada im je novac došao i dok sve nisu podijelili siromašnim stanovnicima tog grada gdje je on namjesnik bio, kaže nisu prestajali dijeliti. Subhanallah, kad imate takve ljude. Detalj još jedan. Mi često pravimo tu grešku, mi koji smo u braku. Čak ukoliko dođe do svađe među supružnicima. Zapamtite, haram je ženi da napusti postelju svoga muža jednako kako je haram mužu da napusti postelju svoje žene dokle god mi je žena. Mi koji smo oženjeni često nam se desi da naš šetan prevari i da umjesto posunetu Rasulullah ako sam ljut na svoju hanumu i ako ona ljuta na meni okreni mi leđe, ja ću ti okrenuti leđe ali u istoj postelji moram ostati Zašto? Zato kad smo bliži jedno drugom, velika je šansa da ćemo se pomiriti. Čim se razdvojimo, čak kada žena čini neke stvari sa kojima muž nije zadovoljan, maksimum što mu se dozvoljava jeste da se intimno od nje odvoji, znači da nema intimni kontakt sa njim. Da bi joj na taj način kazao kako je ljut na nju. Hazretja Iša, radijallahu anha, nam je tu prelije primjer dal Kaže njoj Boži poslanik, sallallahu alaihi a Iša, ja znam kad si ti ljuta na meni. Kaže kako? Kaže kad si kad nisi ljuta na mene, onda kažeš tako mi gospodara Muhammedovog. A kaže, a kad si ljuta na mene, kažeš tako mi gospodara Ibrahimovog. Kaže, znao, ali pogledaj pronicljivost. Pogledaj pronicljivosti muža. Pazi, on je predsjednik države. Komadant, glavni komadant muslimanske armije. I ima vremena da konta kad je njegova hanuma na njega ljuta, kada nije. Kaže, ja sam shvatio kad kažeš tako mi gospodara Muhammedovog, onda je dobro. Nisi se naljutla na mene. A kada mi kažeš tako mi gospodara Ibrahimovog, Kaže, tada znam da se na mene naljutla Ali odgovor koji je Hazretija Iša ponudila, vjerujte, kad bi malo samo, kad bi jedna kap tog odgovora bila u mom i tvom životu, mnoge stvari bi se lakše dešavale Kaže, Hazretija Iša, Allaho poslanići ja jedino što izbjegnem jeste da spomenem tvoje ime, a sva sam tvoja. Jel razumijem? Znači ja sam s tobom, uz tebe sam, a jedino čime sam ti pokazala možda da sam nešto zahatarla, da nešto nije pravo, jeste što tvoje ime nisam spomenula u svojoj zakletvi kad se kunem tako mi gospodara Ibrahimovog. Kaže sva sam tvoja, innema ehđu rusmeke. Ono što, od čega sam se udarila je samo tvoje ime, a sva sam tvoja. Ovdje također dijeljenje bračne postelje treba podvući jer se to danas zbog ove poplave nemorala širi. Iznošenje detalja postelje, intime, spada u najveće grije ona osoba, bez obzira da li je to pohvalno, da li je to negativno, intima postelje je intima postelje, intima između muža i žene, niti je muž smije niti je žena smije Danas je bolesna ljudska potreba da vidi što se dešava u tuđim životima, rezultira rezultirala je time da ljudi o tome hoće da govore. To je tvoja intima. Među najveće grijehe, subhanallah, spada da čovjek to spominje. Bez obzira, ili muž ili žena čuvati. Gledajte, ovo je jedan hadis Rasulullah, Jedan hadis, jedna pojava. Rasulullah je vidio u menstruaciji, kaže, jesam dobila menstruaciju, kaže, jesa, Ona se udarila, kaže Rasulullah ne, lezi pored mene. I to je opisala nam je, kako. Čuvati intimu, vjerujte. Ako je, kako to lijepo kaže, ida data sadruke ansirike, ako, je tvo, ako su tvoje grudi, kaže, tijesne, da tvoju tajnu čuvaju fesuduru nas anhu adjeku zna čim izađe iz tvojih grudi grudi drugi ljudi neće izdržati da to ne spomenu i nema tajne kaže tajna maksimalno može biti kako kaže sa gospodarom ili između dvojice čim znaju trojica to više nije tajna sa gospodarom imaš neko djelo za koje zna samo Allah. To je tajna, to je najveća tajna i najslađa tajna. Uradio si nešto, samo Allah zna da si to uradio ili uradio. To je najslađe što možeš uraditi. Osjećaj koji, sam ćeš se naješ kad pomisliš gospodaru, niko, još uvijek alhamdulillah, ne zna od tvojih robova da sam to uradio. Kad hoćeš nešto sa babom da podijeliš osoba u koju imaš povjerenja, povjeriš. Čim izađe iz kruga od dvojice, to više nije tajna. Čuvati, čuvati tajne, posebno. Dakle, prvo, pitanje postupanja u ovaj u, u, u stanju sržbe, jer ko je, kažu, Allahu dragom odan? Odan je onaj Allahu koji je u stanju da sebe obuzda u sržbi onako kako kaže da je obuzdan kada mu je sve lijepo. Obuzdati sebe u sržbi. Muž i žena moraju znati. I ovo je nešto na čemu insistiram. Ono što bih volio kada ništa drugo ne bi odavde ljudi pokupili. Ljudi zapamtite, ono što mi moramo reći jeste ko je meni i tebi vrhovni autoritet. Ako je meni i tebi vrhovni autoritet, šerijat i ono što je halal i ono što je haram, onda ću gledat svim snagama da primjenjujem ono što mi gospodar naređuje. I gledat ću svim snagama da se udaljim od onoga što mi gospodar zabrani. I to je suština. U evo, menstruacija konkretno, konkretan primjer. Kako se obhoditi prema ženi? Ima sunnet Božijeg poslanika, sallallahu alaihi I na taj, i na taj način se treba obhoditi. Ništa nije ništa nije teško ako čovjek želi. Ako čovjek želi, onda može mnoge stvari promijeniti. Većina ljudi ne promijeni sebe zašto? Zato što šeitan Tulahe ali igra se sa čovjekom. Zaista se igra. Kad hoće da bude bolji, kaže njemu kako ćeš ti bolan džamiju gdje se do juče bi. Kad je u džamiji kaže, e bolan vidi šta ti radiš u džamiji, bolje je bilo da ideš raditi. On tamo počne rad, kaže mu šetan, da se Kur'an malo učio, bilo bi dobro. Igra se šetan sa insanom, zašto? Zato što mu nedostaje ono što mi ovdje uzima. Kada imaš znanje, kaže Boži poslanik sallallahu alaihi jedan učen čovjek teži je šetan od hiljadu pobožnih. Jer pobožan čovjek ono pobožan je. Ali ako ne zna na koji način da se čuva od spletki šetanovi, na koji način da izbjegne one probleme u koje upada kada ga šeitan odvede, pogotovo se to dešava, dešava u srži. Ja molim gospodara da nas počasti da ove pojmove i termine zapamtimo. Molim ga najvećim imenom njegovim da nas počasti da doživimo mjesec Ramazan. Da proučimo do Euzu billahi na shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sejidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazni Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodar naš, sačuva nas vatri i svakoga djela koje približava vatri. Gospodaru naš, milost Tvoju molimo pa nas ne prepusti same sebi nikoliko treptaj oka. Gospodar naš, počasti nas da mlado svoju pokornost tebi provedimo Gospodar naš, u svoj hlad nas primi na dan kada drugoga hlada neće biti gospodaru neka naš susret bude mu barek Gospodaru, molimo te neka među nama niko nesretan ne budi. Gospodaru, svakome od nas podaj ono što mu srce želi, ako je to za nas dobro na oba svijeta. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom tvojim da nam danješ uspjeh i na ovome i na budućem svijetu. Zaštiti nas od svakoga zla. Najvećim te imenom molimo smiluj se umetu Muhameda na svakom mjestu. gospodaru nas miluj se umetu Muhameda u Siriji. gospodaru nas smiluj se umetu Muhameda na svakome mjestu. Obskrbi umet Muhameda. Počast nas da radimo za dobrobit umeta Muhameda. Počast nas gospodaru da se odgajamo u mesčidima i da izlazimo među ljude i da im o tebi govorim. Gospodaru, nemoj kazniti jezik koji o tebi lijepo govori. Počasti naše jezike da o tebi lijepo govori. Gospodaru, počasti nas da iskreni u dijelima budemo. Gospodar počast nas da naša djela ispravna budu. Gospodar počast nas ispravnošću, iskrenošću, najvećim te molim. Smiluj se nama, našim roditeljima, braći, sestrama i prisutnim i odsutnim. Najvećim te molimo počasti one koji nas vode da nas vode samo u pravcu dobra gospodar. Najvećim te molimo gospodar obskrbi nas i obskrbi umet Mohameda na svakome mjestu. Gospodar naš najvećim te molimo smiluj se nama i smiluj se umetu Mohameda na svakome mjestu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala والحمد لله رب العالمين الفاتح skrijećem vam pažnju da je Sarajski medžlis večeras organizirao veće Kur'ana u Cerevoj džami oni koji žele da idu već od tamo čujete onaj uče znači klanjat ćemo mi ovdje akšam ako hoće da ide može već u Cerevu džami. ima, ima večer Kur'ana da se družite sa Kur'an Kerim